บุ๊กทูห้าสิบเก้าเดวิตินพีเดเซตที่ทำการไปรษณีย์นาโพชตีที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนเย e je n a j b l i ž j าโ o š ตา ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Je daleč do najbližje pošte? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Kje je najbližji poštni nabiralnik? ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวง Potrebujem dve znamki. สำหรับการ์ดและจดหมาย za razglednico in za pismo ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ koliko stane poštnina v Ameriko พัสดุหนักเท่าไหร่ kako težek je paket ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Lahko to pošljem z letalsko pošto? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Koliko časa traja da prispe? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Kje lahko telefoniram? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Kje je najbližja telefonska celica? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Ali imate telefonsko kartico? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Ali imate telefonski imenik? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Ali poznate številko za a u s t r i j o รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ Samo trenutek, da pogledam. สายไม่ว่างตลอดเวลา Linija je vedno zasedena. คุณต่อเบอร์อะไร Kakšno številko ste zavrteli? คุณต้องกดศูนย์ก่อน Najprej morate zavrteti ničlo.